Dhe ai person i cili del fitimtar në këto sprovët dhe i kalon ato me sukses, ai është i fituari tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe të gjitha sprovat të cilat i ka dhënë Allahu i madhëruar njeriut, ato kanë lidhje me disa gjëra. E para gjë është haku i Allahu subhanahu wa taala. Dhe haku i Allahu nuk plotësohet për njeriun Vetëm se kur njeriu ta marri vesh se kush është haku i Allahut dhe t'ia japi atë hak Allahut subhanahu wa taala. Edhe për këtë kemi folur në shumë shumë hytbe. Haku i Allahut është teuhidi dhe e kundërta e tij është shirku. Çështja e teuhidit dhe shirkut është çështja më e rëndësishme që duhet të dijë besimtari. Mbas hakut të Allahut vjen haku i njerëzve. Është haku i njerëzve që të rrethojnë gjithashtu dhe haku i vetes tënde. Njeriu duhet t'i japë hakun çdokujt. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Zoti jot ka hakun e vet, vetja jote ka hakun e vet, edhe njerëzit kanë hakun e vet, prandaj jepi çdokujt hakun e vet që i takon. Kjo është detyra e besimtarit. Allahu subhanahu wa taala ka zbritur një libër të plotë, të saktë, të vërtetë, ndriçues, udhëzues për njeriun, me anë të të cilit njeriu njeh rrugën dhe njeh hakun e çdokujt që t'ia japë hakun dhe ta çojë në vendin e vet, se vetëm kështu, e vetëm kështu duke e zbatuar këtë libër fiton kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. dhe fiton tek Allahu i madhëruar. Detyrat që ka njeriu ndaj njerëzve janë të shumta. Dhe njohja e këtyre detyrave është e domosdoshme që njeriu mos i hyjë në hak askujt. Dhe një prej gjynaheve të mëdha që hyn, domthonë e kundërta e saj është një prej detyrave është ajo që ka lidhje me gruan haku që ka burri ndaj saj. Dhe në këtë hytbe desha të flas në lidhje në lidhje shkurtimisht inshallah në lidhje me hakun e gruas, hakun e burrit që ka ka grua që ka detyrë gruaja t'ia japë dhe hakun që ka gruaja tek burri. Këto janë të drejta të ndërlidhura mes njëri-tjetrit sepse nuk funksion nuk funksionon familja po që se burri nuk jep hakun gruas dhe gruaja e burrit. Dhe prishja e familjes është një prej synimeve të iblisit. Tregohet në hadithe të sakta që iblisi çon ushtrinë e tij dhe e shpërndan për të bërë për të nxitur njerëz për të bërë gjynahe. Edhe mbasi kthehen ata dhe japin raportin, un kam bërë kështu, un kam bërë kështu, un kam bërë kështu, më i miri i tyre kush është? Është ai person, është ai shejtani i cili i thot, un kam ndar burrin nga gruaja. Si e ndan burrin nga gruaja? Ose duke nxitur burrin për keq, që mos i japë hakun gruas, ose duke nxitur gruan për keq, që mos i japë hakun burrit. Kjo vëllai është e domosdoshme që çdo njëri prej tyre, burri dhe gruaja të dijë detyrat kufijt ku janë, të dijë çfarë haku ka tjetri ndaj tij. Dhe çfarë detyrash ka ndaj tjetrit. Kjo është e domosdoshme që të funksionojë familja. Përndryshe, nuk ka se si funksionon familja. Sidomos, në këtë lloj kohe që ne e shofim, në mund që njerëzit nuk po pyesin më për familje. Janë duke dalë nga çdo lloj kufij i familjes. Në këto lloj momente besimtari duhet të ketë më shumë kujdes në çdo lloj kohe për t'u ruajtur prej kurtheve të shejtanit. Edhe pse e di që Allahu i Madhuar ka vendosur si ligj divorcin në momente kur nuk funksionon familja. Nuk funksionon më. Me zor nuk ka urdhëruar Allahu ta mbash me zor. Kur e shikon që nuk funksionon më, por mbasi të kesh kryer hakun, atëherë shkohet te divorci. Divorci është zgjidhja e fundit. Por para tij ka gjëra të tjera që duhet t'i ketë parasysh burri dhe gruaja të dy bashkë. Dhe sidomos gruaja, them sidomos gruaja sepse detyrat e saj ndaj burrit saj janë më të mëdha se sa detyrat që ka burri, edhe pse detyri ka burri ka detyra të tjera ndaj gruas, por gruaja ka detyra më të mëdha tek burri sepse ai është i pari i shtëpisë. Dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na ka këshilluar dhe na ka treguar për detyrat që ka gruaja ndaj burrit, gjithashtu dhe ka këshilluar burrin ka treguar se çfarë të bëjë nëse gruaja nuk tregohet e bindshme ndaj urdhërave të burrit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tregohet një herë që ka qenë duke falur namazin e eklipsit. Imam, normalisht ai është imami i muslimanëve. Edhe mbasi mbaron namazin del dhe u flet njerëzve dhe thosh, edhe u thot, kam parë në këtë vend që isha thot, kam parë çudira, kam parë xhenetin edhe xhehenemin. Thot kam parë xhenetin edhe xhehenemin dhe pashë thot që shumica e banorëve të xhehenemit ishin gratë. Shumica e banorëve të xhehenemit ishin gratë. Kjo tregon domethënë që gratë paskan probleme të mëdha në lidhje me zbatimin e urdhave të Allahut të Madhëruar dhe hakun që ka vendosur Allahu i Madhëruar tek njerëzit që duhet t'i respektojnë gratë. Përderisa profeti sallallahu alejhi dhe sellem thotë që ato janë shumica e banorëve të xhehenemit. Në një hadith tjetër thuhet që e pyesin të Dërguarin e Allahut përse janë shumica e banorëve të xhehenemit, thotë ato mohojnë, bëjnë kufër. I thon bëjnë kufër në Allahun, mohojnë Allahun, thotë jo. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam jo, por mohojnë bashkëshortin e tyre. Nëse ai i bën të mirë tërë jetën e tij, i bën mirë, i bën mirë, në një moment caktuar mërzitet për ti, thotë nuk më ke bërë asgjë të mirë. Ia mohon të gjitha. Dhe me këtë hyn në xhehenem. Kur gruaja hyn në xhehenem vetëm për këtë, po mendo pak ato gratë të cilat përveç këty, përveç kësaj, që kjo është vetëm një gjynah, për të cilin profeti sa ka thënë që ky është një prej shkaqeve që gratë janë shumica e banorëve të xhehenemit. Po kur bëhet fjalë që gruaja del e zbuluar, e veshur e zhveshur, gjysmë lakuriq, i bëhet fitne e gjithë botës, parfumoset, lyhet, zhgërryhet, del para njerëzve, u bën u bën sprovë, bën sprovë njerëzve krijesave të Allahut subhanuhu teala. Normalisht domthonë ajo është tamam, atëherë thuhet është çarku i shejtanit. Atëherë bëhet tamam çarku i shejtanit. Për këtë arsye edhe Islami ka urdhëruar që gruaja të mbulohet. Domethënë rreth gruas rrotullohen shumë problematika, prandaj duhet të tregohet shumë e kujdesshme tek Allahu subhanuhu teala. Pse? Kjo është sprova e saj. Sprova e saj kush është? Është namazi, agjërimi, bindja e urdhrave të burrit, hixhabi, kujdesi për kalamajt. I ka kufizuar Allahu i Madhëruar sprovat e gruas në gjëra të pakta. Ato duken si të pakta, por tani se janë janë të rënda fare, faktikisht nuk është se janë fare të lehta, me to me to fitohet xheneti. Ndërsa burri ka probleme të tjera, ka sprova, domethënë gjithë sprovat që shikon dynja pastaj përveç këtyre që përmendëm për gruan, ato i përkasin burrit. Allahu i Madhëruar duke e ditur dhe e di me urtësinë e tij e ka caktuar për gruan këto lloj sprove sepse këto janë ato që përballon gruaja. Edhe i ka vënë këto sprova. Dhe këto sprova shumica e grave nuk i përballojnë. Por i shkelin edhe me këmbë. Tregohet një që profeti sallallahu alaihi wasallam pa një korb. Korbat keni parë janë të zi. Çdo gjë te korbi është e zezë. Mirëpo ka disa korba dhe këta janë tepër të rrallë ndër ndër gjithë korbat. Ka disa korba janë të rrallë, ata e kanë sqepin e kuq edhe edhe këmbët i kanë të kuqe, nuk kanë të zeza. Edhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam sahabëve, a e shikoni këtë korb? Thanë po e shikojmë. Si është ky ndër korbat e tjerë, ky është shumë i rrallë, o i Dërguar i Allahut. Thanë ky korb është shumë i rrallë, mund rrallë mund gjesh korb i cili ka sqepin e kuq edhe këmbët e kuqe. Quhet domethën El Ghurab El Asam, siç quhet në arabisht. Rall ka si puna e tij, i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, edhe ndër gratë që do hyjnë në xhenet janë aq të rralla sa që janë të rrallë te korbat, ky lloj korbi ndër korbat e tjera. Kaq rrallë do hyjnë dhe ndër gratë në xhenet. Kjo tregon domethënë që gruaja ka probleme mëdha. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë gruas: Ja mashar nisa, o ju gra, jepni sadaka se un kam parë që ju jeni shumica e banorëve të xhehenemit. Kështu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Un megjithëse un tu fol un dëgjoj përshpëritje, nuk e di se kush flet, nga burrat dhe nga gratë flasin, vallahi kjo nuk lejohet të tarish, kupton edhe nëse një person flet gjatë hutbes, nuk i quhet hutbeja. Nuk i quhet eh, xhumaja. Del pa xhuma. Dëgjoj përshpëritje. Nuk i quhet xhumaja. Del pa xhuma. Profeti sallallahu alajhi wasallam thot kush i thot shokut të tij, gjatë hutbes pusho, ai del pa xhuma. Kush i thot shokut tij pusho. Po kush fillon për muhabete? Prandaj domethën kjo është diçka që duhet pas parasysh se u detyrova ta them të ditë duke duke dëgjuar përshpëritjet. Prandaj gruaja duhet të ketë shumë kujdes. Dhe një prej çështjeve që duhet të ketë kujdes gruaja është me burrin e vet. Allahu subhanahu wa taala kur ka porositur dhe ka treguar se burri çfarë duhet të bëjë kur gruaja nuk sillet mirë me të, që në Kur'an e ka porosit, kjo tregon domethënë që çështja është çështje e madhe, çështje e rëndësishme. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala thot wallati wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Thot ato gra të cilat ju keni frikë se ato nuk ju binden. Nushuz në gjuhën arabe do thot mosbindje. Bën sipas kokës vet. I pëlqen mendja e saj. Dhe ka tilla ka sa dush. Thot ato këshillojini. Pastaj thot wahjuruhunna. Thot bëuni hexhër. Hexhër do thot largohesh, domethënë mos i flasësh me gojë, domethënë deri në atë moment që ti mendon që ajo është domethënë është kthjelluar. Ka thënë Ibn Abbas hexhri është që mos flesh me të në krevat. Pastaj thotë Allahu edhe wadhribuhunne, edhe rrihini ato. Ka thënë Ibn Abbas, rrahja këtu nuk bëhet fjalë domethënë për ta rrah për ta vdekur, se ka prej atyre burrave fatkeqësisht që tregojnë muskujt e tyre me gratë e tyre. Tregojnë muskujt e tyre me gratë e tyre. Edhe ka prej atyre që edhe i gjakosin gruan. Vallahi kjo është kjo është fatkeqësi. Po arriti çështja deri në lloj pike që ti ta gjakosësh gruan, më mirë çojë në shtëpi të vet, të nderuar, të respektuar, thoji gru, ne nuk jetojmë dot bashkë, ti në shtëpi tate, unë në shtëpi time. Nuk ke pse e torturon në lloj forme, vallahi kjo nuk lejohet fetarisht. Kjo është padrejtësi e madhe që bëhet gruas, rrifet gruaja deri në lloj pike. Dhe kur thuhet në këtë ajet që rrifini ato nuk është qëllimi ta rrafësh, ta rrafësh si si si, si gjuhet kafshës. Thotë Ibn Abasi, është goditje e lehtë, qëllimi i saj është thjesht për ta për ta përkujtuar ça është duke bërë. Kjo është. Tregohet që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, që është çështje e të rrafmes, sepse mbase disa njerëz mund ta keqkuptojnë. U ankuan grat tek profeti sallallahu alajhi wasallam, i thanë o i dërguari Allahut burrat na rrahin. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i ndaloi burrat, i tha mos i rrihni grat. Mirëpo, mbasi i ndaloi burrat nuk i rrafën më, ça ndodhi? Vajtën u ankun burrat. O i dërguari Allahut, na hypën gratë në qafë. Se kështu është, subhanallah, valla është i çuditshëm njeriu, natyra e njeriut domethënë. Po e, po e le të lirë, të hyp në qafë. Po e shtërngove, fillon ankohet. Në fakt është kjo është subhanallahu që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për gruan, thotë gruaja është si brinja e shtrembër. Nëse ti do përpiqesh ta ta drejtosh, e thyen. Nëse do e lësh është është e shtrembër. Shi domethënë gruan me me avash avash, me avash avash. Me nga pak, po qe se do përpiqesh me forcë ta drejtosh, mori fund. Mori fund. Edhe u ankuan burrat thanë i dërguari Allahut, na hypën gratë përsipër në qafë. Edhe pastaj e lejoi profeti sallallahu alaihi wasallam që t'i rrafin. Pastaj erdhën gratë prapë, o i dërguar po na rrafin prapë. Atëherë tha profeti sallallahu alaihi wasallam, që mbasi e lejoi rrahjen, tha ata që i rrahin gratë e tyre nuk janë njerëz tanë të zgjedhur. Nuk mund të jetë njeri i zgjedhur, njeri i mirë devotshëm, ai person i cili e rref gruan e tij. Nuk është trimëri të rrafësh gruan. Kjo nuk është trimëri. Kush tregon trimërinë e tij me gruan e tij duke i futur dajak grus për ditë, për për mizat që fluturojnë ose për gjë për diçka, domethënë, dot logjik kur Allahu subhanahu wa taala nuk e ka lejuar burrin. Edhe kur ajo tradhton që të marr hak te ajo por ça i thotë, ndaje, divorcoj se e jep Allahu hakun, s'ke punë ti me të. Edhe rrahja këtu nuk bëhet fjalë për ta ndëshkuar, bëhet fjalë rrahje edukimi, që ajo të zgjohet nga gjumi. Nuk është rrahje për të nxjerrë mllefin. Shumë njerëz e bëjnë vetëm për të nxjerrë mllefin e tyre, nxjerrin atë që kanë përbrenda, kaq. Kjo është ajo që që që, që shohin ata tek dajaku. Nuk është ashtu. Domethënë, Allahu i madhëruar i ka dhënë disa të drejta burrit, por nuk i ka thënë burrit shkele grun me kamb. Dhe nga ana tjetër, kur i ka dhënë të drejta burrit për t'i thënë gruas, kujdes, kujdes se aty ti po qe se shkel të drejtat e burrit, ke shkelur mbi zjarrin e xhenemit. Ke shkelur mbi zjarrin e xhenemit. Edhe të drejtat e burrit janë të shumta, disa do t'i përmendim në hadith tani prej tyre, Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur burri e fton gruan e tij në krevat dhe ajo nuk shkon, atë e mallkojnë melaiket derisa të gdhihet. Kjo është çështje kryesore. Çështje kryesore do të thotë në familje. Po qe se kjo çështje nuk funksionon siç duhet, atëherë prishet familja. Për këtë arsye duhet që gruaja të jetë e bindur ndaj burrit të saj nëse dëshiron xhenet. Gjithashtu thotë Profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, ajo grua e cila largohet nga shtrati i burrit të saj dhe nuk pranon të shkojë tek ai, Allahu subhanahu wa taala që është në qiell është i zemëruar prej saj derisa të kënaqet prej saj burri i saj. Gjithashtu një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam tregon domthon për për për detyrën që ka gruaja ndaj burrit, thotë Nuk i lejohet një gruaje që beson Allahun dhe ditën, ditën e fundit që të agjërojë kur burri i saj është prezent, është në shtëpi të saj vetëm se me lejen e tij. Kjo tregon domethënë që burri paska hak, llogarit dhe agjërimi që është nafile, jo agjërimi farz, agjërimi nafile. Në këtë duhet që gruaja të pyesë burrin, thotë të agjëroj mos agjëroj. Po qe se thotë mos agjëro, mos agjërojë. Po qe se të agjërojë, të agjërojë. Agjërimi nafile. Kjo është e drejtë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala burrit para gruas. Gjithashtu tregohet në hadithin e Tirmidhiut, hadithi është i saktë, se Muadhi radhiyallahu anhu shkoi në në Sham. Edhe mbasi u kthye nga Shami, shkon te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i bën sexhde profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha profeti, "Ç'është kjo o Muadh?" Tha o i dërguar i Allahut, unë shkova në Sham dhe pashë atje që njerëzit i bënin sexhde priftërinjve të tyre, të krishterët. Dhe thashë, ti e meriton më shumë se sa ata që të bëjmë sexhde ty. Ti e meriton më shumë se ata. Tha jo Muaz, sexhdja nuk i takon askujt tjetër përveç Allahut. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Por Thot sikur të urdhëroja dikënd, sikur, do të thotë nuk ka urdhëruar, po sikur të urdhëroja dikënd që t'i bënte sexhde dikujt tjetër, do urdhëroja gruan që t'i bënte sexhde burrit të saj. Kjo tregon domethënë se në çfarë grade nënshtrimi duhet të jetë gruaja ndaj burrit. Gjithashtu transmeton Ebu Hurejra se profeti sallallahu alajhi wasallam ishte një herë ulur dhe i vjen një grua dhe i thotë: "O i dërguar i Allahut, un jam filanka, bija e filanit." I tha profeti sallallahu alajhi wasallam të njofta. Tha, çfarë kërkon? I tha, o i dërguar i Allahut, djali i xhaxhait tim, djali i xhaxhait tim ka kërkuar që të martohet me mua. Dhe është adhurues. I tha po e njofta. Tha, duhet të di se çfarë detyre kam unë kundrejt tij, thotë që nëse është diçka që un kam mundësi ta bëj mirë, përndryshe mos merrem fare me me këtë çështje. Mos martohem fare. I tha Profeti sallallahu alejhi dhe sellem, haku i tij, domethënë që ti ke detyrë të japësh atij, është që sikur prej hundëve t'i dali gjak ose qelb ti t'ia lpish atij me me me, me gjuhën tënde, nuk e ke dhënë hakun e tij. Sikur t'i dali qelb dhe gjak nga hundët e tij, dhe ti t'ia lpish atij, nuk e ke dhënë nuk e ke dhënë hakun burrit tënd. Dhe pastaj i thot profeti sallallahu alajhi wasallam sikur t'i takonte që t'i bënte sexhde një person dikujt tjetër, një njeri dikujt tjetër, sikur të ishte e drejtë diçka e tillë, do urdhëroja gruan që t'i bënte sexhde burrit të saj për shkak të vlerës për cilën e ka vlerësuar Allahu madhëruar burrin përpara gruas. Edhe i tha kjo gruaja profetit sallallahu alajhi wasallam, "Pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, nuk martohem kurrë." Pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, nuk martohem kurrë. Përderisa qenka haku i tij këtë lloj forme, kaq i rën, nuk martohem fare. I thotë shiko thotë ku je ti thotë i thotë gruas në lidhje me të se ai është xheneti jot dhe zjarri jot. Aty ke xhenetin e zjarrin. Aty e ke fitoren ose humbjen tënde tek Allahu subhanahu wa taala. Si je ti me të, si sillesh ti me të? Gjithashtu transmeton Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu i madhëruar nuk e shikon atë grua, që të gjitha hadithet tregojnë, domethënë që haku i burrit është shumë i madh dhe shkelja e këtij haku është prej gjynaheve të mëdha dhe kjo është arsye për cilën ne po flasim sot. Në të hyrë, ne flasim për gjynahet e mëdha. Dhe prej gjynaheve të mëdha është që gruaja të shkeli të drejtën që ka burri dhe mos i japi hakun e tij. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e shikon Allahu atë grua e cila nuk e falënderon burrin e saj kur ajo nuk mundet nuk mundet ku nuk mundet që të jetë kurr e panevojshme për ta. Domethënë ka nevojë gjithmonë për ta. Kur ajo ka gjithmonë nevojë për ta, edhe nuk e falënderon për ato të mira, Allahu nuk e shikon atë grua. Kjo tregon që kjo është prej gjynaheve të mëdha, gjynaheve të rënda. Nuk është shaka. Gjithashtu tregon tregon Muad ibnu Xhebel se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë një hadith madhështor, që është hadith i madh, që tregon për për për hurijet e xhenetit, se çfarë thon hurijet e xhenetit kur shikojnë që gruaja e dunjas e mundon burrin e saj. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam kur gruaja e mundon burrin e saj, thot thot gruaja e tij që është prej banorëve të xhenetit, prej hurive të xhenetit. I thot asaj mos e mundo të vraftë Allahu. Çe thot, mos e mundo të vraftë Allahu, se ai se ai është i huaj tek ti dhe së shpejt do vi tek ne. Dhe mos e mundo të vraftë Allahu, se ai është i huaj tek ti dhe së shpejt do vi tek ne. Për këtë arsye, domethënë vallahi nuk është çudi kur dëgjon që profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që gruaja, gratë janë shumica e banorëve të xhenemit. Shikosh domethënë çuditë e grave. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka ka thënë, ka thënë burrave, silluni mirë me gratë ato janë nder tek ju robresha. Kështu ka thënë profeti, janë ndër ju tek ju robresha. Faktikisht, realiteti ka treguar që në të vërtetë burrat janë bërë robër tek gratë dhe jo gratë robresha tek burrat. Ibn al-Qayyim ka përmendur këtë lloj gjëje këtë këtë këtë hadith tek tek nunia e tij vjershe që ka fol për xhenetin dhe ka treguar pra ka ka ka fol për hyritë e xhenetit se si i ka vlerësuar Allahu si i ka ngritur Allahu se si çu ka dhënë Allahu më dhuar ka treguar domethënë që nuk janë si gratë e dynjas gratë e dynjas Allahu i ka quajtur robresha tek burrat e tyre dhe ka dhe ka thënë burrave silluni mirë se ato janë në dorë tuaj dhe në të vërtetë çka ndodh është gruaja që ka marr burrin në dorë dhe e drejton nga do ajo burrin Dhe kjo domethënë në të vërtetë kjo nuk është vlerë për gruan, ë? Kjo është vlerë për burrin që ai që ka një që ka qenë i durueshëm me ta. Domethënë kjo është vlerë për burrin. Kurse ajo që drejton burrin në këtë formë, ajo Allah Allahu na ruajt nga kjo lloj gjendje, se kjo është, kjo është shumë shumë e rëndë për të tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibnul Qayyim thot Allahu i madhëruar i ka quajtur robresha grat, domthonjë që sepse burri është që drejton, por Ibnul Qayyim thot në kohën e vet para 700 vjetësh, por sot sot thot në kohën e tij, thot Ibnul Qayyim, janë bërë thot burrat sot robër në duar të grave. Kur ai i thotë këtë në kohën e vet, po sot Normalisht që ka prej tyre të cilët domethënë janë bërë robë, ka edhe prej tyre që i torturojnë gratë dhe që të dyja këto janë ekstreme të, të ndaluara, të cilat nuk lejohen fetarisht. Për këtë arsye është detyrë për gruan që ajo të përpiqet ta të kërkojë kënaqësinë e burrit të saj të largohet nga çdo gjë që ai urren. Gjithmonë bëhet fjalë brenda kufijve të Allahut subhanahu wa taala. Në ato gjëra që janë halal. Nëse burri i kërkon gruas diçka që është haram, nuk i lejohet gruas të bindet. Nuk bëhet fjalë, kjo është parim, domethënë nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me urdhrin e krijuesit. Gjithmonë ne flasim brenda kufijve që ka lejuar Allahu. Nëse burri i kërkon gruas diçka halal, thotë bëje këtë, edhe jo unë s'dua ta bëj. I thotë burri, po mua më duket arsye, thotë mua s'më duket arsye, thotë gruaja. Atëherë ne i themi arsyeja e burrit është më parësore se arsyeja e gruas. Haku i burrit është më parësor se haku i gruas. Farefisi i burrit është më parësor se farefisi i gruas. Më gojë, gjithë këto i kanë përmendur dijetarët kur kanë folur për për çështjen e hakut të burrit. Edhe haku i tij dhe haku i farefisit të tij është më parësor se haku i saj dhe haku i farefisit të saj, tek Allahu subhanu ta'ala. Kjo është detyrë e saj, nëse dëshon të fitojë. Nëse ai nuk, nëse nuk dëshon të fitojë, nëse do të shkojë me shumicën, le t'ikin me shumicën. E ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që shumica dihet se ku janë. Kështu që ideja është kur Ibn Qayyim thotë këtë lloj gjëje për gratë në kohën e tij, që ato janë kanë marrë parallëkun, edhe i kanë bërë burrat e tyre robër. Ne çfarë mund të thotë sot? Sot në këtë lloj kohe kur ligji e mbron të drejtën e gruas, e mbron deri në atë lloj pike sa mund të shkelet burri me këmbë, edhe e rëndësishme të mbrohet haku i haku i gruas. Po a them dhe një herë, nuk kam nuk është qëllimi këtu është që burri domthon të jepet të jepet domthon e drejta për për ta për ta torturuar ose për ta për ta çnjerëzuar gruan, nuk është qëllimi. Por qëllimi është që gjërat shkojnë në mesin në mesatarin që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Dhe mesatari është që gruaja duhet të di vendin e vet. Gruaja nuk mund të bëhet e parë. Mosbesimtarët thonë që burri me gruan janë të barabartë, kjo s'është e vërtetë. Kjo është shpifje. Allahu i madhur nuk i ka bërë, nuk i ka bërë të barabartë. Allahu i madhur nuk i ka bërë të barabartë. Profeti sallallahu alajhi wasallam u ka thënë grave, ju jeni të mangëta në fenë tuaj edhe në logjikën tuaj. I kanë thënë o i dërguar i Allahut pse jemi të mangëta ka thënë a i ka thënë profeti a nuk e le gruaja namazin për disa ditë gjatë muajit nuk falet kur shkon në periudhë po e le kjo është mangësi burri falet gjithë kohës fal namaz kurse ajo ngelet mbrapa Gjithashtu ka thënë ka thënë profeti ose i tha, a nuk është dëshmia e një e, e, e dy grave barabartë me dëshminë e një burri, një, një burr, domthën nëse nëse ti dëshiron të marrësh dëshmitar dy burra, nëse s'ke një burr, duhen dy gra në vend një burri. Dëshmia e dy grave barabartë me dëshminë e një burri. Kjo tregon që logjika e tyre është sa gjysma e logjikës së burrit. Dhe prandaj i tha profeti sallallahu alajhi wasallam i thot grave ju jeni të mangëta në fenë tuaj dhe logjikën tuaj. Tregohet një një dijetar ja tregoi nga bashkohë bashkohësit tani tregoi këtë hadith grave tona, grave bashkohëse. Dhe u tha, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, gratë të mangëta në logjikën dhe në fenë e tyre. Edhe i tha një prej grave tha, Tha, këtu në hadith a bëhet fjalë për gratë e atëhershme, gratë e atëhershme se për këto domthën gratë tona, gratë e brezit ton bëhet fjalë. Çuditërisht u duket vetja domthën ngaqë e jetojnë në këtë kohën e modernizimit, të shkatërrimit, u duket vetja sikur janë më të zgjuara, më të ditura, më të mira, më të shkathta se gratë e dikurshme. Kështu u duket vetja këtyre. Domthën i ka mashtruar shejtani në atë lloj pike që thonë ne jemi, domthën ka raste domthën i jep mundësi Allahu me bë një shkollë, thonë unë jam e shkolluar. Unë jam me shkollë, unë kam kështu, unë kam ashtu, dhe i duket vetja se kush e di çka ka arrit. Nuk e kupton ajo domethënë që sado shkollë të bëj, ajo nuk e arrin dot gradën e burrit, sepse Allahu e ka ngritur burrin më lart se gruan. Ngrit Allahu i madhëruar, por shikosh, gjërat më kryesore, ndash nga ana fetare, ndash nga ana dynjas, kush i drejton? Drejtojn burrat, jo gratë. I drejtojn burrat, jo vetëm kaq. Por profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk shpëton një popull dhe nuk mund të ketë sukses një popull që vendos në pari, kupton, për të parë të tij një grua. Nuk ka mundësi gruaja. Mund të drejtoj gruaja, nuk mund të barazohen. Edhe i thotë kjo gruaja këtij shehut, I thotë, ky hadith që thotë që janë të mangëta në logjikë e fe bëhet fjalë për për gratë e atëhershme, edhe i thotë ky shehu, jep një përgjigje e, e duhur që i takon llojit të asaj gruaje, thotë po. Ky hadith bën fjalë për gratë e atëhershme, sepse ato janë të mangëta, kurse ju jeni fare, s'keni hiç. As fe as logjikë, jeni të mangëta fare, jeni zero juve. Kupton? Përderisa ti thua që është vetëm për ato, s'është për ne, është vërtet. Përderisa ti beson se jemi më mirë se ato, atëherë ju jeni zero fare, jeni më mirë në fund. Nuk keni as as gjëkund. Për këtë arsye duhet që gruaja të ketë kujdes se si sillet me burrin e saj dhe t'i japë hakun burrit të saj se aty është xheneti dhe xhenemi për ta. Tregohet nga Isha radhiyallahu anha se ka thënë, i drejtohet grave thotë ja mashër nisa, thotë o ju grupi i grave, o ju o ju grave, sikur ta dini ju se çfarë haku kanë burrat tuaj që i keni detyrë t'ua jepni, thotë ju do t'i fshinit pluhurin e këmbëve të tyre me faqet tuaja. Po ta dinit hakun e madh që ka burri, do të fshinit pluhurin e këmbëve të tyre me faqet tuaj, po ta dinit. Po nuk e dini edhe u duket vetja sikur janë gratë me burrin njësoj. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për gratë, të cilat janë gra të devotshme, të mira, edhe i japin hakun burrit, thot profeti sallallahu alajhi wasallam. U thotë burrave, gratë tuaja që janë prej banorëve të xhenetit, domethënë ajo grua e cila e meriton xhenet, kush është? Thotë, është ajo grua e cila është e dashur me burrin e saj. Thotë dhe kur ajo e mundon burrin ose ai e mundon atë, shiko, në dy rastet, ose kur ajo e mundon ose kur ai e mundon atë, ajo shkon tek ai e vendos dorën e saj tek dora e tij dhe i thotë, un nuk ve gjumë në sy derisa të kënaqesh. Ky është hadithi i profetit sallallahu alajhi wasallam, hadith i sakt. Kjo tregon domethënë vlerën, vlerën që ka domethënë gruaja e devotshme, domethënë që kjo meriton xhenet. Kjo është që meriton xhenet. Jo po kur mërzitet thot gruaja haku im, dhe fillon domethënë shtremon turit. E shikon, e shikon shtremët burrin. Ja harron gjithë ato të mira që i ka bër. Edhe thot ti s'ke bërë mirë kurr. Ti je kshu, ti je ashtu, mbas mund të fillon ta mallkojë, ta shajë, mund t'ia thotë të gjitha. Ose në të kundërt, fillon mërzitet edhe burri pastaj ja kthen, domthonë një gotë ja kthen me një kthen me me me legen me ujë. Edhe ajo një ai një llaf, ai pesë llafe, ajo dy llafe, ai dhjetë llafe, pastaj futet dhe dreqi nga mbrapa, edhe bëhet gjak, edhe në fund fare pastaj del del fitimtar shejtani. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Për gruan e mirë thotë ajo grua e cila fal pesë vaktet që i ka bërë Allahu detyra saj dhe agjëron muajin e Ramazanin dhe i bindet burrit të saj, hyn nga cila portë e xhenetit të dëshirojë. Hyn në xhenet nga cila portë e xhenetit të dëshirojë. Domethënë, subhanallah, Allahu i madhur ka kufizuar, i ka kufizuar detyrën e gruas. Ka kufizuar me namazin, agjërimin, bindjen e burrit. Janë gjëra të pakta, normalisht ato janë gjëra të përditshme dhe nga që janë të përditshme janë sprovë për të si puna e ujit që pikon në shkëmb. Dhe nga dhe uji që pikon në shkëmb me kalimin e ditëve normalisht bën gropë, dhe në, kjo është sprovë në të vërtetë. Kjo është sprovë e gruas. Nuk ka sprova të tjera gruaja. Gjithë sprovat përjashta jashtë ambientit të shtëpisë janë sprovë që i përkasin burrit. Janë hallet e burrit. Edhe ato ka për detyrë burri t'i përballojë, jo gruaja. Dhe fatkeqësia sot më, kush është? Është që gruaja sot ka dal përjashta për të kryer ato detyra që nuk i kryen burri i saj. Dhe ka marrë përsipër ato gjëra që nuk janë detyrë e saj. Edhe si rezultat pastaj kur shkon në shtëpi, ai do do luajë rolin e burrit. Pastaj do do, do gatuj burri në vend në vend të gruas sepse gruaja ka ka punuar tërë ditën. Nga që ka punuar tërë ditën kush do gatuj? Kush do laj? Kush do fshi? Kush do edukoj fëmijët? Në një kohë që detyra e gruas dhe zanati i saj parësor që ka vendosur Allahu kush është? Është bindja ndaj burrit të saj në shtëpi. Është shërbimi që do të bëjë t'i bëj burrit të saj dhe edukimi i fëmijëve. Po qe se gruaja e kryen këto, ka kryer gjë të madhe. Dhe po qe se i kryen këto siç duhet, ajo meriton xhenetin tek Allahu subhanahu wa taala. Është gjë e madhe për ta. Dhe një hadith tjetër është hadithi nga hadithet e frikshme që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam për gruan nga Abdullah ibn Umar transmetohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Dy personave nuk u ngjitet namazi mbi kokat e tyre një pllëmb." Domthonë nuk u pranohet namazi tek Allahu dy personave. Personi i parë është skllavi i cili largohet nga zotëritë e tij, domthonë në kohën kur ka kur ka pas skllevër, nëse një person e blen, një person e blen me para, ka skllavin e tij. Nuk ka drejt t'ikë prej tij, derisa ta lëshojë Allahu që të lirohet me me rrugët me rrugën që ka lejuar Allahu më dhunë, se t'iki t'iki t'iki domthonë pa të drejtën e zotërisë tij nuk i lejohet, thotë profeti se nëse ikën në këto lloj forme nuk i pranohet namazi. Edhe i dyti, personi i dytë që nuk i pranohet namazi, nuk i ngjitet namazi pllëmb mbi kokë, Është ajo grua e cila kundërshton burrin e saj derisa të kthehet në bindjen tek ai. Nëse gruaja kundërshton urdhrat e burrit të saj, derisa të kthehet tek bindja ndaj burrit, namazi i saj nuk i ngjitet mbi kokën e saj një pëllëmbë. Le të falet, të falë namaz nate, të falë namaz dite, të agjëroj për ditë ose një ditë po ditë sa të dojë. Ajo ka këtë lloj dënimi tek Allahu subhanahu wa taala dhe hadithi është i saktë. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë unë pashë zjarrin e xhehenemit dhe pashë që shumica e banorëve të xhehenemit janë gratë. Një prej problemeve të tyre kush është? Janë problemet që kanë ato me burrat e tyre. Lus Allahun e madhëruar t'i udhëzojë gratë e muslimanëve, t'i bëjë ato të devotshme, të bindshme ndaj burrave të tyre. Kur flasim për detyra që ka gruaja, kjo nuk do të thotë që burri duhet ta shkeli gruan me këmbë. Përkundrazi, dhe ai ka detyra ndaj gruas së tij ose ndaj grave të tij. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë istausu bin nisa'i khaira, fa inna hunna 'indakum awan. Thotë, Silluni mirë me gratë tuaja, ju porosis, domethënë, që të silleni mirë me to, sepse ato tek ju janë robëresha. Domethënë gruaja e mirë tek burri i saj është si robëresha. E drejton burri, i thotë ik këtej, ec andej, domethënë e ka marrë në dorë. Por derisa e ka marrë në dorë, ka për detyrë që të sillet mirë me të. Nuk do të thotë domethënë që ti e ke në dorë që shkele me këmbë. Kjo nuk është nuk është e saktë. Këtë nuk e pranon Islami. Gjithashtu Burri ka për detyrë që t'i mësojë gruas së tij ose t'ia mundësojë asaj që të mësojë ato çështje fetare që i ka detyrë për t'i zbatuar edhe në në në në çdo ditë ose ato që ia ka bërë Allahu subhanahu wa taala detyrë. Ka për detyrë ta ushqejë, ka për detyrë ta veshë, ka për detyrë ta edukojë. ka për detyrë ta çojë te familja e saj në në në në raste të nevojshme kur kur ka nevojë për të takuar familjarët e saj dhe nuk i lejohet atij që ta ndërpresi ta ta shkëpusi gruan nga familja e saj në mënyrë totale për një çështje inati ose ose mosmarrëveshje me familjarët e gruas po për inat nuk të çoj fare dhe dhe ia shkëput fare se kjo është shkëputje e lidhjeve farefisnore dhe kjo nuk lejohet Kështu që burri pastaj detyrë ka ka detyrë ta ushqejë. Nuk ka detyrë gruaja të dali edhe të shkojë të shkojë të punojë për për për, për burrin për fëmijët. Kjo është detyra e burrit. Gruaja nëse ka pasuri, ajo pasuri që ka ajo pronë personale që e ka fituar vetë, nuk ka të drejtë burri ta prekë pasurinë e saj, qoftë t'i marrë 100 lekë të vetme. Nëse i merr qoftë dhe një qindarë të vetme i ka bërë padrejtësi. Po nëse nuk nuk ka burri t'hajë bukë, s'ka bukë të shkojë të gjejë, shkojë t'punojë. Po ajo është milionere, le të jetë miliardere. Po qe se gruaja është miliardere. Burri është fukara, ai ka për detyrë të shkojë të punojë e ta ushqejë gruan nga paratë e tij, jo nga paratë e saj. Gjithashtu, prej hakut saj është që kur burri bën akt marrëveshjen, akt martesën me me, me gruan, nënshkruhet aty ose dëshmohet me gojë që gruas i jep si paj mehr, quhet në arabisht, kaq kaq para ose diçka të tillë. Edhe ç'ndodh ndodh në shumë prej rasteve këto gjëra, kjo gjë anashkalohet dhe kjo është detyrë e burrit që duhet t'i japë gruas. Tregohet ka ka raste të shumta që Bëjnë marrëveshje burri me gruan kur martohen që burri ta çojë në haxh gruan. Kjo është mehr dhe me kalimin e ditëve harrohet kjo gjë. Ka raste burri mund t'ndahet nga gruaja dhe e harron që ai e ka bërë detyrë vetes tij që ta çojë gruan në haxh. Po kjo është, kjo është, kjo është borxh për të. Kjo është borxh si çdo lloj borxhi tjetër. Dhe i tek Allahu i madhëruar nuk hyn në xhenet pa e larë këtë lloj borxhi. Llogarit kur profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ka prej dëshmorëve, të cilët vdesin rrugë të Allahut, edhe nuk hyjnë në xhenet, kanë treguar dijetarët që mbase një prej arsyeve që nuk hyjnë në xhenet kush është sepse nuk kanë larë borxhet. Dhe faktikisht ka treguar profeti në hadith, në hadithe që çdo gjë falet, i falet dëshmorit përveç borxhit. Kjo është një prej borxheve. Kjo është borxh që ka burri kundrejt gruas, përderisa ti i ke dhënë fjalën asaj, e keni rënë dakord. Kur ti ke marrë atë për grua që t'i japësh kaq para ose aq, qoftë një qindarkë apo qoftë 1 milion qindarka. Sado qoftë. Qoftë në çdo lloj sasie qoftë ajo, ti përderisa ke rënë dakord, ti e ke për detyrë t'ia japësh atë dhe ky është haku i saj. Nëse nuk e jep ditën e parë t'martesës, ke për detyrë t'ia japësh pa të vdesësh. Kjo është detyra jote. Nëse nuk e jep, tek Allahu i madhëruar është problem. Nuk e fiton njeriu xhenetin po qe se nuk i jep hakun njerëzve, ky është një prej haqeve që ka kanë njerëzit. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Për burrat ka thënë Khairukum khairukum li ahli. Më i miri juaj, do më i zgjedhur ndër ndër sa kush është në njerëzit, është ai që është më i mirë me me familjen e tij. Më i mirë që është me familjen e tij. Në një transmetim thotë është ai që është më i butë me familjen e tij. Kjo tregon domethënë që burri, burri i zgjedhur i cili është i devotshëm, është i mirë tek Allahu subhanahu wa taala, është ai person i cili ë sillet mirë me familjen e tij. Kjo domethënë është cilësi e lartë. Faktikisht njeriu te familja e tij tregon moralin e tij se kush është me të vërtetë. Allahu na bëftë prej njerëzve të plotë edhe prej njerëzve me moral të lartë. Aty tregohet se njeriu nuk ruhet familjen e tij. Aty çfarë bën aty ai është. Dhe ai që është i mirë aty, ai automatikisht ka për të qenë më i mirë me të tjerët, me të cilët nuk takohet për ditë. Për këtë arsye profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që më i miri juaj është ai është ai që është më i mirë me familjen e tij. Dhe tregohet që Omer radhiyallahu anhu kur ishte prijës shkon një person për t'u ankuar për gruan e tij. I thoshte çfarë të bëj me gruan, do të ankohesha. Shkon te dera e shtëpisë Omerit, ka qenë shtëpi të thjeshta, s'ka pas mure të mëdha sikur këto sot. E po shkon mas derës mund dëgjosh çfarë bëhet brenda. Shkon mas derës kur dëgjon gruan e Omerit duke i bërtit Omerit. Kjo është një një një një ngjarje, kurse një ngjarje tjetër e çuditshme që kanë treguar dietarët në librat e tyre, kjo ngjarje domethënë normalisht është mrekulli që ka ndodhur në të vërtet. Tregojnë dietarët tregojnë që kanë qenë një dy dy vëllezër për hir të Allahut. Nuk kanë qenë vëllezër prej gjaku, vëllezër për hir të Allahut. E donin shumë njëri tjetrin, kanë qenë njerëz të devotshëm. Edhe jetonin në dy vende të ndryshme dhe shkon njëri tek tjetri për ta vizituar. Shkon shoku te shoku i tij. Kur shkon te shoku atje, troket në derë, Mas derës pyet gruaja kush është. I thot ky, un jam filani, jam vllai për hir të Allahut i burrit tat. Ku është? Edhe i thot mas derës nuk është këtu, thot Allahu mos e ktheft. Allahu e bëft kështu, Allahu bëft këtu tu e mallku tu e sha burrin e vet. Ndërkohë që po shante burrin e vet, kur vjen burri i saj nga mali, kishte bërë dru, dru zjarri, edhe e çuditshme, ja kishte ngarkuar luanit mbi kurriz, jo gomarit, luanit mbi kurriz. Edhe vjen në shtëpi. Kur vjen te dera e shtëpisë, e, e shkarkon luanin, thot luanit ik, Allahu të begatoft. Luanit. Futen në shtëpi edhe e pres ky mirë me radhë, domethënë atë mikun, i jep për të ngrënë, dhe gjithë kohën dëgjonte gruan tu e sha tu ofendu tu mallku burrin. Dëgjonte, dëgjonte ky miku. S'foli fare, nuk tha gjysmë llafi. Iku. Erdhi vitin tjetër, po në të njëjtën kohë troket derën, tak tak tak. Mas derës gruaja i thot, "Kush është?" Thotë, "Jam filani, si tha vitin e kaluar." I thot, "Ku është filani?" Dhe i thotë, "Ka shkuar Për të punuar e do kthehet, nuk tha, nuk tha asnjë fjalë të keqe. Kur vjen ai, i kishte marrë drut në qafë. Drut drut drut në kurriz. Edhe u kthye në shtëpi, i hodhi drut, futet brenda, i jep për të ngrënë, i jep për të ngrënë mikut dhe mbasi mbaron ngrënë, i thot ky miku i thot o or ti vlla, o vëlla më ke çudit me me me me me thot ti. Më ke çudit fare. Vitin e kaluar thotë gruaja jote nuk la fjalë të keqe pa të thënë ty të të ofenduar, të të shaj, të të mallkuar. Në anën tjetër thotë shikoj që Allahu i madhëruar kishte nënshtru ty luanin. Luani ishte ai që t'i mbante t'i mbarte drutë deri në shtëpi. Kurse sivjet thotë, krejt e kundërta ti drutë në qaf. Këtë herë s'pashë as luan, kurse gruaja thotë e përkryer thotë. Si është puna jote? I thotë ai vjet thotë un kam pasur një grua thotë që ka qenë ka qenë shumë ashpër. Edhe un kam qen kam qen në domethënë në sprov me të dhe bëja durim thot. Edhe fatkeqësisht të tregon të si tregon Imam Dhehebiu thot, ajo e shante kurse ky s'i kthente përgjigje fare. Thot bëja durim me të derisa ajo vdiq. Kur vdiq u martova me një grua tjetër të devotshme që m'bindeshe. Edhe gjatë kohës që unë kisha këtë grua që ishte e keqe, më kishte nënshtruar Allahu luanin. Një luan, egërsirë, e kishte nënshtruar Allahu domethënë për shkak të devotshmërisë së tij. Se bënte durim me gruan, nga që bëja durim me gruan time, që ishte aq e ashpër më nënshtroi Allahu egërsirat. Dhe më shërbenin mua thotë. Pastaj thotë kur më solli Allahu këtë grua të devotshme unë rashë rehat dhe Allahu më ma largoi luanin dhe i mbaja drutë në shpinën time. Kështu që Allahu subhanahu wa taala ka caktuar për njeriun që do të sprovohet. Sprovën e tij mund ta ketë me gruan ose gruaja me burrin, më i miri është ai i cili bën durim dhe jep hakun. Prandaj detyra në këto lloj raste është që njeriu të kryejë detyrën e tij dhe hakun e tij ta kërkojë prej Allahut subhanahu wa taala se Allahu i madhëruar do ja japë një ditë, në mos herët vonë do ja japë. Dhe do ja japë çdokujt atë që meriton. Por e rëndësishme është në që Familja nuk mund të funksionojë nëse nuk ka harmoni dhe nëse nuk njeh çdonjëri prej prej burrit dhe gruas detyrat dhe kufijtë e vet që ka, përndryshe ata bëhen lodër e shejtanit që lun shejtani me, me, me ta si të dëshirojë lus Allahun e madhëruar të na ruaj nga kurthet e shejtanit na bëj prej njerëzve të zgjedhur Allahu ju shpërbleftë dhe së fundi vëllezër po bëjmë një thirrje për xhamin, falënderimi i takon Allahut që Allahu e ka lehtësuar ngritjen e xhamisë deri në këtë pikë që ka arritur. Kemi, domethënë ka akoma punë, po bëhen suvatime nga brenda nga jashtë, janë kanë ngel domethënë goxhë pjesë për tu për tu rregulluar. Prandaj jepni sadaka që Allahu subhanahu wa taala t'ua shtoj juve për shpinë e Allahut subhanahu wa taala, kush ndërton për Allahun një shtëpi, një xhami, i ndërton Allahu i madhëruar atij një shtëpi në xhennet.